Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ah Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig ang ah. masaya Pero paano kung wala kong kaya Tulad ng kasama mong iba Huwag ka pa din madalas na Aalala pag wasak na ako Pwede bang sa'kin ka na lang ma Sana Huwag ka magsasawang maalala Kung ano yung ating nagawa Sa unang araw mo ko nakilala ah, Kasama ko si Hilmeri May kasama siya isang bestie Madalas tatlo kapag ready Yung iba sa buhay dalang candy Nung ikaw kasama ang sex Nasabi kong sakin ka na lang baby Unang gabi niya ako nakasama pag hindi na Sabi niya madami kang babae o hindi ha Kasi sa ngayon ikaw ang gusto kong makita Habang merong alak sa aking basong malamig Sa ah. isip mo mga gabing ako lang mag-isa Habang hindi ko pa din malimutan Na mas masaya kapag katabi ka Ano mang mangyari maraming gawain Tumawag ka lang ako'y parating na Mundong magulo na to natatakasan ko lamang Sa kada kasama kita Dami nila sinasabi Pero mas maniwala ka sa akin Kasi nga iba na ako sa dati Nung ikaw nakasama ko lagi Pero kailangan kita di ko kaya gawin to Nang ako lang din kung sakali Kahit nakakapagod na din Pumapawi kapag kagat mo ko sa labi gulo ng karaan ko Di masabi sa harap mo Andyan ka na isang tawag lang sa yung kama na bilanggo Medyo bago lang lahat sa akin parang di ako sanay sa ganto Kasi kahit parang kaibigan lang kita ikaw na yung mahal ko Masaya Pero paano kung wala kong kaya Tulad ng kasama mong iba Huwag ka pa din sana mawala a panaginip